Jahimov. La plej malnova radona kuracloko en la mondo. Jahimov estas fama pro siaj arĝentaj tolaroj, uraniaj minoj kaj ĉefe pro sia unika kuracloko. Reumataj kaj inflamaj malsanoj estas traktataj ĉi per radio radiado kaj radona akvo. Dum gia establigio en 1912, la luxa hotelo Radium Palace estis prescribita kiel la pleibona curats loco en la tuta Europo, cae ci conservas altan normon gis hodiau. La naudec du jara Eva Pokorna estas unu el la regulai visitantoi, Mi vizitis la curats locon Jahimov dec foioin. Ciam miai genuoi egdoloris antau iom da tempo, crom piloloi sperta ortopediisto por comenzanta osteoartrito consilis min provi la locain radonain banoin. Mi iris al Jahimov la unuan foion, cae gi Miaj genuoj ne genis min la tutan jaron, do mi ripetis ciu jare, Krome mi tre giuis La resanigo kapablon de la natura aquo de Jahimov donas terapie idealaj radonaj valoroj de kvar quin kvin kilobekereloj per litro Tia concentrigio estas sen exempla en Europa scalo. Gi havas contrau inflaman efficon, signife reductas doloron, plibonigas artican moveblezon, cae dauras gis nau monatoin post la fino de la curats loca restado. Crome, la radona curatsado estas tute secura, kun la rekomendinda nombro de dec ok la radidozo ne pli altas ol kun unu radio de la cervica spino. Diras doktoro Intrich Maršik, ĉef kuracisto de Laznje Jahimov. Fama estas ula la loka distanca radioterapio konata kiel skatoloj Jahimov. Gi ancau estas radioterapio, sed la fonto cae spezzo de radiado estas masamai, diras in cichmarsi. La resaniga fonto, cicase, estas radiumai saloi sigelitai en specialai plastai scatoloi, ciui estas metitai sur la corpon de la paciento. Citiu terapio ancau havas gravain contrau inflamain efficoin, cae agas contrau doloro. Tial pacientoi cun malsanoi de la articoi, spino, nerva sistemo, circula sistemo, cae post traumai condicioi venas al jachimo. Ili ancau specialigas pri la curazado de la malsano de Bechterev. La gloro de la iama riccia urbo estas pasinta. Jahimov, situanta 7 in de la Germana Limo, estas urbeto en la Erzmontaro cun riccia historio. Gi estis fondita en la dexessa ercento kiel min urbo, en kiu la familio Schlick de la proxima Ostrov en minis Argenton cae stampis dolaroin. En 1534 gi estis la dua plei logiata urbo en la Ceja regno. La antauan signifon completigas la gotic renesanzai patriciai domoi sur la plazzo, en ciui la dento de tempo iam mordis. La nomo de la sciencisto Marie Kiris-Klodowska ankau estas nesolveble ligita kun Jahimov. Si izolis la radioaktivan elementon radiumon el la uraninito de Jahimov. u Jahimov estas dormema loko, kiu dependas de lokaj gastoj. Jahimov probable ne estas tipaban urbo, ĝi kušas sur malfacila tereno, gi etendigias lau cruta monteto. Unua vide, gi estas nur por la corpa taugetso. Sed mi nur shatis esti tui exter la curats loco. Aute, sed vi povas ancau per autobuso. Fin fine mi estis en magia peisaggio circau la monta ferieio Bojidar dum kelka tempo cae la tuia desiro al occupata loco post ciui curats locai proceduroi povas esti facile plenumita visitante proximan Carlo Vivari, aute au de nove per autobuso, diras alia el la visitantoi signorino Daniela. Visito alla la proxima Ostrov, insulo, cun nove renovigita Renesanza Castello, cae pittoresca parco, ancau povas esti interesa. Amantoi de crim racontoi eble ancau shatos trovi sin en locoi en la medio de Erzmontaro, kie la televida detectiva serio Rappel estis filmita.